وقال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن على سام ابن عباس مفسير وقرآن إني أتزين للمرأة حكي كميم من جبامبا قواجيب يا منامك كما أحب أن تتزين لي كما أمباب نبين يا جبامبا قواجيب يا منامك أنا سمع لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ومن تودده لامرأته نكتك كجبندك كجبندك زفاك يا منامك ومكيوه ayusharikaha fi khidmati baitiha ashirikiane naye katika huduma za nyumba yake amsaidie mwanamke katika kazi zake za nyumbani haya ni katika mapenzi ambayo utayavuna kwenye moyo wa mke wako وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نالكوا متوم صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله نيني نبي الله وهو رسول يوحى إليه na yeye ndiye mtume aliyeteremshiwa wahi sallallahu alaihi wasallam ambaye ni kiongozi wetu na ndiye mfano wetu wa juu kabisa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana na ndiye aliyesema khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli fakana khairan nas li ahli kana yakunu fi mihnati ahlihi alikuwa yakunu fi mihnati ahlihi akiwasaidia kazi watu wake zake akiwasaidia kazi wake zake kazi za nyumbani fa idha salatu ukifika wakati wa sala kharaja ilaiha anatoka kuielekea sala pasina kuchelewa kwa nini kwa sababu yeye amesikia Allahu akbar kwa sababu anasikia Allahu akbar Allah ni mkubwa zaidi manake Allah ni mkubwa zaidi kuliko mke na kazi zake Allah ni mkubwa zaidi kuliko ni watoto Allah ni mkubwa zaidi kuliko kile ambacho kwamba kinakushughulisha nyumbani kwako kwa hiyo kweli alikuwa akiwasaidia watu wa nyumbani kwake kazi zao, lakini ukifika wakati wa swala anatoka kuendea swala pasina kuchelewa, kwa sababu amesikia Allahu akbar, Allahu akbar. Imekuja katika musnad wa Ahmad riwaya hadithi Aisha, kana yakhudhu nafsahu, alikuwa akijihudumia mwenyewe, wa yahlubu shatahu, na alikuwa akikamua maziwa ya mbuzi wake, wa yarqu thawbahu alikuwa anatia kiraka kwenye nguo yake wa yakhsifu na'lahu alikuwa akishona kiatu chake kinapokatika mfanya kazi nyumbani kwake na anajihudumia mwenyewe kana nabiyuna sallallahu alayhi wasallam alikuwa nabii wetu sallallahu alayhi wasallam jamila al-ishra ni mzuri wa matangamano mzuri wa matangamano anatangamana vizuri na watu wake daima al-bishri eh, ni mwenye furaha muda wote yudaibu ahla anawachezea wake zake mdaaba anawatania wayatalattafu bihim na anawafanyia upole na alikuwa akiswali salatu al-isha anaingia nyumbani kwake mapema anapiga stori na wake zake muda mdogo kabla ya kwenda kulala haya ameyasema ibn kathir kana idha salla al-isha alikuwa akimaliza kuswali isha yadkhulu manzilahu yasmuru anaingia nyumbani kwake, anapiga stori, ana stori, ana hadithi maa ahlihi, na wake zake, qalilan, kwa muda mdogo, kabla an yanama, kabla yeye kwenda kulala, yuanisuhum bidhalik, anawaliwaza kwa vitu kama hivyo. Kuna kuna muda anacheza nao na hadithi nao, nafunanza kulala. Wakana yusabiqu Aishata, wakana yusabiqu Aishata radhiyallahu anha na alikuwa akishindana na Aisha radhiyallahu anha وقد زاد عمره عن 53 عاما الحال umezidi umri wake kipindi hicho miaka 53 eh unaona ambii kwamba jitu zima fanya mambo ya mambo ya kitoto kama leo ukifanya jambo hilo mambo jitu zima ovyo hakuna mambo jitu zima ovyo mtu na mke wake waache wenyewe wabebishane huko faqad jaa an aisha الله عنها kwani imekuja kutoka kwa aisha Allah amridhie annaha kanat ma'a rasulillah kwamba yeye alikuwa pamoja na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam fi safar safarini wa hiya jariya ilhali bikijibinti kidogo faqala li ashabihi akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia maswahaba wake taqaddamu tambulieni mbele na jambo lake alikuwa alayhi salatu wasallam fatakaddamu wakatangulia mbele thumma qala kisha akasema kumwambia Aisha ta'ala usabik njoo nishindane na wewe alisema fasabaktuhu fasabaqtuhu kwa maana tukashindana naye fasabaktuhu nikamshinda wanashindana kwenye kukimbia kwa miguu Sheikh anasema la ilaha illa Allah rasulullah mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam tajawaza al-50 sana amevuka umri wa miaka 50 yaqudu qauma min ashabi akiwa anaongoza watu katika masahaba zake safarini yasiru ma'ahum akitembea nao safarini wa ma'a wa ma'ahu zawjatuhu Aisha pamoja naye akiwa na mkewe Aisha thumma yaqulu li ashabihi kisha anasema kuambia sahaba zake takaddamu tangulieni fayatakaddamun masahaba wanatii amri ile wanatangulia thumma yaqulu limraatihi kisha anasema kumwambia mkewe ta'ala usabiqki njoo nishindane na wewe fayusabiquha wa huwa rasulullah anashindana naye kwenye kukimbia wa huwa rasulullah na yeye ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam fatasbiquhu na yeye mke wake anamshinda mume wake Hivi kweli alikuwa mtume ameshindwa kweli hapo au kuna jambo la kimahaba? Wandhuru ila ishrati rasulillah, angalia kunako kule kutangamana kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Taqulu Aisha, anasema Aisha radhiyallahu anha, fasakata, mtume akanyamaza kimya baada ya tukio lile, kwamba Aisha anaitakidi kampita mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema hata idha hamaltu lahma imeandikwa lahmu sasa wa lahma hata idha hamaltu lahma mpaka nilipoingiwa na nyama kanenepa maana yake wabaduntu imeandikwa wabadintu sasa sawa wabaduntu baduna baduna so baduna wewe wabaduntu wabaduntu ai wasirtu madina nikawa mnene kwa maana wabaduntu nikawa mnene wanasitu makani nikawa nishasahau yaliyopita kwamba kuna siku tulishindana na rasul alayhi salatu wasalam nikamshinda wanasitu makana na nikawa nimeshasahau yaliyopita kharajtu ma'ahu fi safarin nikatoka pamoja naye katika safari nyingine faqala liashabi akarudia kuambia masahaba wake taqaddamu tangulieni fataqaddamu masahaba wakatangulia thumma qala kisha akasema ta'ala usabiki njoo nishindane na wewe fakultu nikasema kaifa usadiquka nitashindanaje na wewe wa ana ala hadhihi alhal ikiwa nipo kwenye hali hii uone nilivyonemepa mbio nazo hapa qala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Aisha fala taf'alinna wallahi lazima tushindane anasema Aisha fasabaqtuhu niko shindana naye fasabakani akanishinda fajala yadhaku mtume akawa anacheka waqala na akasema hadhihi bitilka sabqa ushindi huu ni kwa ushindi ule ulionishinda na kwenye riwaya akamwambia hadhihi bitilka huu ushindi huu ni kwa ule ulionishinda kipindi kile anasema shekh Aisha radhiyallahu anha nasiyat hadhihi alwaqi'ah Aisha alikuwa amesahau hili tukio lakini Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lam yansa lakini mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam hakulisahau wadaa bimraata na akacheza na mke wake akafanya maskhara na mke wake watahabbaba ilaiha eh, na akajipendekeza kwa mke wake wasabaqaha na akashindana naye wayaghlib ala dhann na ambalo hughilibu dhana na ambalo hughilibu dhana yani dhana ya juu kabisa ndio maana maneno hayo anna hadha kana fi akhir hayati kwamba tukio hili la yeye kushindana na mkewe kwa mara hii eh, ilikuwa ni mwishoni wa uhai wake sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam anasema rahimahu hafidhahu Allah ta'ala min husni 'ishrati nabiyina صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت يوما ورأساه miongoni au katika kutangamana kwema kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wake zake anna Aisha radhiyallahu anha qalat yawma kwamba Aisha siku moja alisema wa ra'sahu Ee kichwa changu, akiwa ana maumivu ya kichwa. Anasema katika hadithi, ameingia Mtume sallallahu alaihi wasallam, dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-yawm alladhi bulia fihi, aliingia nyumbani kwangu Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ile siku aliyoamzwa aliyoanza mtume na maradhi iliyopelekea kufa kwake. Alibaki kuanzia siku hiyo takriban siku kumi na mbili kisha akafariki kuanzia siku hiyo. Anasema alipoingia nikasema, wa rasahu, e, kichwa changu, kwa maana analilia maumivu kwenye kichwa chake. Mtume sala salam akasema walitu anna dhaliki kana wa ana hayyun natamani jambo hilo lingelikuwa kama kufa kwako lingelitokea ilhali niko hai nikakuandaa kisha nikakuzika mpaka mwisho wa hadithi imeanza hivyo huwa aliposema wala sawa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انا واساه بل مني oo kichwa changu qala aisha kana kwamba ameweka riwaya hii akionyesha Sheikh hafidhahullah katika husni al-ishra ni mtu kuumizwa na kinachomuumiza mwenzako kana kwamba anaashiria hiyo lakini mtume sallallahu sallam ni kweli ndipo siku alipoanza na maradhi yake yalipelekea kifo vizuri hapo قالت عائشة رضي الله عنها أنا سمع عائشة كنت أتعرق اللحم أتعرق العرقة من رواية صلى اللحمة كنت أتعرق اللحم وأنا حائض nilikuwa nikitafu nikila nyama iliyoshikana na mfupa al-arq ni nyama ni mfupa wenye mabaki ya nyama ni mfupa wenye mabaki mabaki ya nyama kwa kula ile nyama iliyoshikana na mfupa ndio at-ta'arruq kuntu ata'arraqu al-arqa nilikuwa ninakula nyama iliyoshikana na mfupa au mfupa uliokuwa na mabaki mabaki ya nyama وأنا حائض إن حالب وقد فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم كيش أنبع فقهوه أنتوم صلى الله عليه وسلم فيضع فمه أنا ويكا من في الموضع الذي وضعته في الموضع الذي فيه وضعته سيسهين من رأيمين إن ويكا من دموانه قال قال لك الدموان ويكا من دموانه Hili katika husnul ishra. Wa ashrabu sharaba, na nilikuwa nilikuwa ninakunywa kinywaji faunawiluhu, ninampatia fayadau famahu, anaweka mdomo wake fil mawdhi alladhi kuntu ashrabu, mahala pale ambapo mimi nilikuwa nikimnena. Anafanya hayo tatyiban liqalbiha, kuuridhisha moyo wake na kumwondoshea mkewe huzuni ambayo humjia mwanamke kama wanawake wengine wakati wa hedhi. Kuna mwanamke akiwa katika hedhi anajiwa na huzuni, anasikia vibaya. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya haya kwa Aisha eh, kuuridhisha ule moyo wake na kumwondosha huzuni ambazo kwamba zinampata katika mazingira kama haya. Hii ni katika husnul ishra. Qalat Aisha, anasema Aisha radhiya أمركم الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري أكويك كتوشاك ما قد نمانه فيقرأ القرآن ألكوا أقسم القرآن وأنا حائد الحليمين ينكو كالتحيب هي دليل هي دليل على طهارة جسد الحائد juu ya utahara wa kiwiliwili cha mwanamke mwenye hedhi ni tahara yeye na tahara kinachogusa mwili wake pia ni tahara wa kana sallallahu alayhi wasallam na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yabitu ma'a imra'atihi fi shi'ar alwahid akilala na mkewe fi shi'ar alwahid katika shika moja shiar wanasema ni nguo yoyote inayogusa mwili moja kwa moja. Fulana ya ndani inaitwa shiar, suruali ya ndani inaitwa shiar, kwa kuwa imeshikana na mwili moja kwa moja. Chenye kushikana na mwili katika mavazi moja kwa moja huitwa shiar ambacho huja baada ya fasi hilo huitwa dithar Ndipo pale Mtume sala salam alipoambia Manasara, annasu dithau wa antum shi'a, annasu dithau wa antum shi'a. Kutokea ile kadhia kwamba Mtume sala salam amewapa mgawira watu wa Maka maanswari hawakuwapa kitu wakiwa wameshika mapanga yao yanatogusa eh, damu jinsi walivyopigana alafu hawakupewa katika mali ya ngawira mtume kawapa eh, almuallafati alqulub wale ambao mioyo yao bado inahengwahengwa hengwa katika watu wa sehemu kubwa maneno maneno yale yakamfika mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wamaswali wanalalamika mpaka yakawafikia Bwana Mtume sasa, akawaita akawaambia, mimi hizi habari ambazo zinanifikia kutoka kwenu kwa maneno nasema kadha wakadha wakadha, semeni semeni kwamba wewe umefukuzwa kwenu, sisi tumekupokea, semeni. Anamwambia Masa, akasirika Bwana kwamba ulifukuzwa kwenu fa awainaka, sisi tukakukumbatia. Semeni wakasema Allah wa rasuluhu aman, ni'ma ya Allah. Sikawa nawaeleza maneno sawasawa, sikuwapata nini umepotea Allah akaongoa kupitia nini? Waalatan, sikuwapata nini mafakiri, fa aghnakum Allahu bihi Allah akawafadhilisha kupitia nini siri hizi jihadi ndio zimefungua semeni maswala malia kama watoto wadogo hamridhiki hamridhiki watu waondoke na ayadhhaba nas bishati walbaid watu waende kwenye miji yao waondoke na mbuzi na ngamia alafu nyinyi mnarudi na mtini wao wale wanaondoka na ngamia na mbuzi wanakwenda kwao nyinyi mnarudi Madina na mtume wa Allah lipi kubwa kwenu mrudi na ngamia au mrudi na mtume wa Allah sallallahu akamwambia annasu ithar wa antum shi'ar watu wote kwa mimi ni sawa na nguo iliyovaliwa baada ya nguo lakini nini maansari kwangu mimi ni shiaa ni nguo iliyogusa ngozi walaula alhijratu lakuntum ra'an min alansar kama siyo hijra na fadhila za hijra na khair za kule hijra mimi ningekuwa ansari kwa shiar ni nguo ambayo inagusa inagusa mwili kwa vesti ndani ni shiar